Labrīt, rādījām arī Latvijas klausītāji ir 9 un 6 minūtes piekdienā 25. martā. Šodien svinām kunga pasludināšanas eh, svētku eh, dienu, eh, dienu, kurā, kur ir tieši 9 mēnešus pirms Jēzus dzimšanas svētkiem. Un esam tad, jā, priecīgi, ka kungs ienāk mūsu vidū, jau iemiesojoties, ka jebkurš bērns pateicoties Marijas jāvārdam. Tāpēc arī šodien piedāvāju katehēzē pievērst uzmanību šiem svētkiem un kas ir tas, ko mēs no tiem varam mācīties, kā mēs tos varam arī svinēt šodien, cik lieli šie svētki ir un tāpat arī tad piedāvāju parunāt par akciju, kurā mēs iesaistamies Radio Marija jau kopš 2014. gada. Eh, Pāvests Francisks eh, Gavēņa laikā aicina uz akciju 24 stundas kungam. Šogad šī akcija iekrīt kunga pasludināšanas svētkos, tad kāpēc tā iekrīt šogad šajos svētkos un uz ko baznīca mūs aicina eh, šajā akcijā, tad arī par to runāsim šīs dienas katehēzē. Ļoti ceru klausītāju stavu aktīvu līdzdalību šajā raidījumā. Tu vari uh, Eh, dalīties ar to, kā tu izdzīvo šos svētkus, cik eh, šie svētki tev ir vai nav svarīgi, vai ir, var arī padalīties ar to, ka tu tos nesvini un tev tie nav vajadzīgi vai nezinu, tie tevi neuzrunā, tad eh, arī tā ir pieredze, ar kuru var dalīties šeit rādījumā arī ēterā. Tu vari droši arī uzdot kādus jautājumus, kas tevi nodarbina, kurus tu vēlētos mums uzdot tad arī eh, labprāt eh, mēģināsim rast kopīgiem spēkiem atbildi. Tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Nekautrējies iesaistīties šajā raidījumā, nekautrējies dalīties, jo tad kā vienmēr mēs arī atgādinām, Radio Marija nav tāda lekciju zāle, kur mēs um, visi klausamies, kā viens vai divi runā, bet gan drīzāk tāda ģimenes pasēdēšana pie brokastu galda, kur mēs visi kopā pārunājam mums svarīgus jautājumus, kas mums palīdz tad arī iet tālāk mūsu ikdienas dzīvē. Šodien arī nebūšu viens pats šajā katehēzē kopā ar mums ir arī priesteris Saivars Līcis. Labrīt! Labrīt, lai top slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Jā, priesteri Aivaru mēs dzirdējām šorīt no rīta jau svētajā misē un liels prieks, ka viņš var palikt arī šo uh, nākamo stundu uh, kopā ar mums. Uh, tad, jā, šīs dienas temats klausītāji ir kunga pasludināšanas svētki un 24 stundas kungam droši tad arī iesaisties tu. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, kunga pasludināšanas eh, svētki, eh, priesteri Aivarta, eh, kas ir tas, ko mēs šodien svinam šajos svētkos, un cik lieli tie ir svētki, vai tie ir obligāti svinami svētki, vai tie ir vienkārši lieli svētki, kuros ir vēlams piedalīties liturģijā kopā ar draudzi, kā, kā tad tur ir? <clears throat> Šodienas svētki ir tādi ļoti savdabīgi, jo lai gan mēs tajos svētajā misē lūdzamies, es ticu un arī gods, lai ir Lorija. Gods Dievam augstumos, jā. Jā, tad tomēr šiem svētkiem nav svētdienas status tāds, ka mums tie būtu obligāti apmeklējami. Bet, um, protams, ik viens ir aicināts šajā dienā, kur, kurš var apmeklēt svēto misi, jo tie ir kosmiska notikuma svētki, kosmiska svarīga notikuma. Kas tad ir šis kosmiskais notikums? Mēs to saucam tātad par iemiesošanās svētkiem vai par pasludināšanas svētkiem. Tad, jā, kam tad ir tā, kas ir tā kosmiskā nozīme? Šis kosmiskais notikums ir tāds, ka radītājs ienāca savā radītajā pasaulē kā cilvēks. Un tas notika um, mātes klēpī, māte bija Marija, un um, nevis kā tas parasti notiek, savienoties vīrietim un sievietei, bet svētais gars nāca pār Mariju un uh, viņa ieņēma lēpī savā uh, Jēzu Kristu. Jēzus, Dievs, kļuva arī cilvēks. Jā, tad, uh, šo, un kāpēc tieši 25. martā mēs svinam šo Jēzus ienākšanu pasaulē? Un nu, tāpēc, ka Bībelē ir teikts, ka tas notika tad, kad uh, Elizabete Marijas radiniece bija 6. mēnesī. Tas nozīmē, ka uh, 9. mēnesī viņai piedzima Jānis Kristītājs, tas ir uh, 25. Uh, jūnijas, un vēl pēc 9 mēnešiem ir uh, Ziemassvētki, Kristus dzimšana. Tā kā viss ir gluži dabiski, mm. pēc dabiskiem ritmiem, kā tas notiek ar bērnu attīstību mātes miesās. Tad mēs nezinām, vai tas tiešām notika 21, 25. martā, bet tā kā mēs svinam Jēzus dzimšanu 25. decembrī un mēs zinām, ka parasti bērns attīstās mātes miesās deviņus mēnešus, tad uh, tad jā, tieši 9 mēneši pirms 25. decembra ir 25. marts. Un vai mēs zinām to, cik veca tajā brīdī bija Marija, kad viņa saņēma šo ziņu un kad viņa sacīja savu jāvārdu Dievam plānam? Tuvajos austrumos, kā zināms, sievietes iziet pie vīra ļoti agrā vecumā, un <clears throat> saskaņā ar man pieņa, pieejamo informāciju un manis dzirdēto un zināto, tad viņa esot bijusi patiešām ļoti jauna meitene. Pat esmu dzirdējis 14 gadi. Hmm. Skaidrs. Un ko mēs eh, tad svinam? Marija saka, jā, kāda tad ir nozīme, varbūt, kas ir tas, ko mēs varam šajos svētkos pārdomāt? Jo tad, tad Dievs ienāk mūsu vidū, jā Un uh, droši vien kaut kas ir tas, ko baznīca vēlas, lai mēs šajos svētkos kaut kam pievēršam uzmanību. Es domāju, divi tādi atslēgas vārdi šajos svētkos ir jā, vārds dievam, un otrs ir dzīvība. Reiz, kad mēs sakām jā dievam, tad pasaulē ienāk tāds dzīvības lādiņš. Kādā ziņā par to dzīvību runāju, Jēzus mums ir evanģēlijā teicis, es jums vēlos dot dzīvību un lai tā būtu pārpilnībā. Mēs, protams, varam būt fiziski dzīvi, bet tas ir tikai tāds pirmais dzīvības līmenis. Dievs grib mums dot savu dzīvību, dievišķo dzīvību. Jēzus ir tas, kurš mums var dot dzīvību augstākā līmenī. Tas ir Dieva dzīvība. Mēs varam šajā dienā pateikties paši par savu dzīvību, ko esam saņēmuši no Dieva. Tieši tā, jo dzīvība, dzīve tā ir lielākā Dieva dāvana mums katram. No šajā dienā iebildīšu, ka Jānis Pāvils II eh, iedibinājis arī starptautisko nedzimušā bērna dienu bet šie ir lieli svētki arī kustībai par dzīvību. Jā, un šajā dienā, ja nemaldos, pirms 27 gadiem Pāvis Jānis Pāvils II izdeva encikliku dzīvības evaņģēlijas, kur viņš runā par dažādiem bioētikas un tieši konkrēti ar cilvēku dzīvību saistītiem jautājumiem. Jā, Jānis Pāvils bija liels dzīvības aizstāvis un par to viņu arī dažreiz kritizēja, ka viņš ir kā, panācis. Bet, nu, viņš teica Human Life International dibinātājam, amerikāņu Benediktietim Marksam, ka kustība par dzīvību dara vissvarīgāko lietu pasaulē. Viņš augstu vērtēja cī, kalpošanu dzīvības evaņģēlijam. Kas ir tas, ko baznīca māca mums par cilvēka dzīvību? Kas varētu būt tās galvenās lietas, ko mums vajadzētu um, paturēt prātā? Galvenā lieta ir tāda, ka cilvēks kļūst par cilvēku jau kopš ieņemšanas brīža. Arī tad, kad bērniņš ir var vienu centimetru garš vai desmit centimetrus garš, viņu, viņu nevaram saukt par kaut kādu augli kaut kādu ļoti pikus. Viņš jau ir cilvēks ar, ar um, cilvēcisko cieņu. Viņam ir tiesības dzīvot. Un visiem šī dzīvība ir vienlīdz, uh, vienlīdz vērtīga, uh, neskatoties uz to, kāds šis cilvēks ir, cik uh, varīgs vai nevarīgs, uh, cik jauns vai vecs, tad uh, tā dzīvības cieņa <clears throat> visiem ir absolūti vienāda. Arī tas, manuprāt, ir tāds uh, svarīgs baznīcas Jā, vai, sociālās vai, mācības komponents. Vai šis ieņemtais bērns ir no melnās rases, no baltās, vai viņš ir ar kādu slimību ģenētisku, vai viņš ir vesels, vai tā ir meitene vai zēns, tik viena ir uh, vienlīdzīga tiesību dzīve. Jā, tad, tad kunga iemiesošanās mums parāda to, cik Dievs pats mīl cilvēka dzīvību, un viņš pats izvēlās kļūt par cilvēku, un viņš jau ir cilvēks, viņš jau ir ienācis pasaulē jau līdz ar ieņemšanu, nevis tikai ar piedzimšanu, tad tas mums liek pateikties pašiem par savu dzīvību, liek novērtēt arī citu, uh, Eh, cilvēku dzīvību un eh, sargāt to, un īpaši arī šobrīd, kad tik daudzās pasaules vietās tiek karots un cilvēka dzīvība ir apdraudēta, tad eh, mēs šajos svētkos īpaši varam lūgt par mieru pasaulē, un tas ir arī tas, ko šodien baznīca darīs. Visā pasaulē pavas Francisks aicina bīskapus būt vienotiem ar viņu, lūdzot par Ukrainu, par Krieviju, uh, īpaši konsekrējot eh, šīs zemes eh, Marijas bezvainīgajai sirdī, tas notiks eh, pēc Latvijas laika pulkstens 6.30. Mēs šeit Radio Marija ēterā translēsim bīskapa, arhibīskapa Zbigņeva svinēto svēto misi Rīgas svētā Alberta baznīcā pulkstens 6. vakarā, pēc kuras tad tiks lasīta šī konsekrācijas lūkšana, un pēc tās tad mēs translēsim arī <clears throat> pāvesta Franciska eh, grēku nožēles eh, liturģiju, eh, kuru, kura ir saistīta ar 24 stundām kungam un arī kurā tad pāvests lasīs šo konsekrācijas lūkšanu. Priesa Raivar tur arī sacīja, ka šajā dienā mēs īpaši pievēršam uzmanību Marijas jā, kas ir tas, ko mēs, tā ir arī tā lieta, ko mēs pārdomājam katru reizi, kad lūdzamies kunga eņģeļu lūkšanu, kam kam mēs tur varam pievērst uzmanību? Uh, gribu šo jautājumu apgaismot šodienas notikumu kontekstā, jo, manuprāt, karš notiek tādēļ arī, ka ārkārtīgi daudz cilvēku ir ah, vai nu teikuši dievam nē, vai arī bijuši uh, vienaldzīgi ar dievu. Un, ja cilvēks uh, saka, jā, dievam, tad viņš ap sevi rada tādu dievu valstības zonu, kur ir miers, mīlestība, prieks. Un jo vairāk cilvēku saka dievam jā, kā to darīja Marija, jo lielāka ir šī dieva valstība, šī miera zona. Un, un tāpēc arī Marija ir tāda miera miera nesēja pasaulē ar šo savu jā. Viņa ir kā tāds miera, miera simbols. Tā, kura pirmā ienesa šo tādu kapitālo mieru. Un, kā mēs paši varam mācīties pazīt to Dieva balsi savā dzīvē un atsaukties, jo bieži vien tad Marija tiek uh, minēta kā paraugs, sakot jā Dievam, bet eh, viņas gadījumā tas bija nu, tāds nepārprotama zīme, eņģelis, kas tur nāk un pasludina. Eh, mums varbūt tā ikdienā tas tā nenotiek, tad kā mēs varam atsaukties šai Dieva iniciatīvai un sacīt savu jā. Eh, nu, tad, ja mēs esam kristieši, mēs katrs, protams, cenšamies lūgties arī, ja cilvēks velta laiku dievam, tad viņa, viņa maņas ir atvērtas uz uh, dievišķo realitāti. Un viņš uh, jūt, kā viņam rīkoties, jūt, uz ko dievs viņu aicina. Un, um, līdz ar to cilvēkam ir ārkārtīgi daudz izvēļu dienā. Tās ir tā, kā tādas mazas cī, cīņas ikdienā Un katra šī mazā cīņa, ja mēs rīkojamies tā, kā to Dievs aicina darīt, tas ir jāvārds Dievam. Nu, minēšu kaut vai piemēru. Nu, tagad ļoti daudzi sekot Ukrainas notikumiem, daudzi sēž visādos sociālos tīklos, un ka vakarā lāga aiziet gulēt, nākamā dienā neizgulējušies īgni, ja mēs teiksim, aizliedzam sevi un pasakām, pietiek, šodien eju gulēt, paskatīšos ziņas un būšu ar skaidru galvu vismaz maza tāda uzvara, vai varbūt kādam ļoti liela. Un tas ir jāvārds Dievam. Tad um, vienkārši arī labi darot tos savus ikdienas pienākumus. Tieši tā. Hmm. Ja man liekas, arī tāda ticības patiesība, ko mēs varam šodien pārdomāt, ir tas, ka Jēzus ir reizē cilvēks un reizē Dievs. Kaut kas tāds varbūt arī cilvēka prātam grūtāk aptverams un saprotams, ņemot vērā to, ka tad šīs divas dabas sadarbojas un kā tas var būt, ka viņš reizē ir kā cilvēks ierobežots, viņam ir jāmācās, uh, jāattīstās līdzīgi kā visiem. Tāpat laikā viņš ir Dievs, visvarens, visu zinošs, visu vispilnīgākais, bezgalīgais. Tas eh, arī parāda gan šo Marijas eh, pazemību, gan arī Dieva pazemību cilvēka priekšā. Un tad cik vēl jau vairāk mums vajadzētu būt pazemīgiem, eh, neizrādīt savu varu, savu spēku, uh, um, savu kaut kādu pārākumu pār citiem, bet to visu izmantot, lai uh, kalpotu citu labām. Tas uh, arī man... Gribu piebilst, jā, kaut jā. ko. Nu, mūsu Dievs ir solidārs Dievs. Kas ir solidaritāte? Tad būt kopā ar to cilvēku, kurš varbūt cieši, kuram kaut kā citu pārdzīvoja. Un um, <clears throat> Jēzus, viņš uh, Viņš kļuva par cilvēku, lai Dievs varētu būt solidarizēties ar, ar cilvēku, kurš, kā teikts, vienā lūkšanā dzīvo asaru ielā. Un uh, tagad jautāja tur laikam pāvestam, nu, kur ir Dievs, ka Ukrainā notiek karš. Tad viņš teica, ka Dievs ir ar tiem, kuri tur Ukrainā bumbu patversmē, kuri cieši, kuri bēgļu gaitās Jēzus, kļūdams ar, par cilvēku, solidarizējās ar cilvēku. Jā, tad eh, Dievs ir eh, solidārs eh, kopā ar mums, un es domāju, ka ir laiks dziesmai klausītāji atgādina, ka kopā ar mums šodien ēterā priesteris Aivars Līcis, kuru mēs bieži dzirdam svētajās misēs, ka translējam mises no rītiem no Rīgas svētā Jākaba katedrālis. Liels paldies viņam! ka viņš var būt kopā ar mums, un viņš šeit ir kopā ar jums, būt jūsu rīcībā, un tad ceru, ka jūs viņam dosiet šo iespēju kalpot un atbildēt uz jūsu jautājumiem, uzklausīt jūsu pieredzi, kā jūs svinat šos svētkus, kā jūs tos izdzīvojat, ko tie jums nozīmē varbūt, par ko jums tie liek aizdomāties, uh, Un, ja ir kādi jautājumi, neskaidrības, tad droši arī varat zvanīt uz numuru 67 969 131, arī rakstiet īziņas uz numuru 266 77 272. Tas e, mūsu veids, kā mēs varam izrādīt viesmīlību mūsu viesiem šeit ētrā, ir tas, ka mēs ar viņiem uzturam sarunu, un tad rakstam viņiem, zvanam, un tad e, viņi redz, ka ir noderīgi un gaidīti šeit rādījumā arī ēterā. Bet tagad dziesma, kura varbūt mums vairāk asociējas ar Ziemassvētkiem, bet es domāju arī ļoti, ļoti piemērota ir eh, šajos svētkos kunga pasludināšanas svētkos. Mūsu Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Radījumā arī Latvijas klausītāji šodien eh, katehēze par eh, šīs dienas svētkiem kunga pasludināšanas vai kunga iemiesošanās svētkiem un kopā ar mums arī ēterā priesteris Aivars Līcis. Eh, runājām gan par to, ka šie svētki mums liek apdomāt cilvēka dzīvības vērtību liek apdomāt to, kā mēs varam teikt jā Dieva gribai, tiem izaicinājumiem varbūt, kas arī nāk kopā ar šo Dieva gribas e, pieņemšanu, un arī, ka mēs apliecinam ticību Jēzum, kurš ir iemiesojies, e, kurš ir reizē cilvēks un reizē Dievs, un kurš ir solidārs ar cilvēkiem, un aicina mūs arī būt solidāriem ar cilvēkiem, tiem cilvēkiem, kas mums ir līdzās. Protams, kā māte Terēze sacīja, vispirms jau kalpojot saviem ģimenes locekļiem, veltot viņiem smaidu, labu vārdu un, protams, arī plašākai sabiedrībai. Tad atgādinu klausītāji, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, droši dalies ar to, kā tu svini šos svētkus, kā tu kas ir varbūt tas, kam tu pievērs uzmanību vai kas tevi uzrunā šajos svētkos, tad droši zvani uz numuru 67969131, padalies ar mums, jo es eh, domāju, ka noteikti starp visiem mūsu klausītājiem ir tādi, kurus šie svētki uzrunā vai neuzrunā. Tad patiesībā jebkurš no klausītājiem tu vari atsūtīt īziņu piezvanīt, padalīties ar savu pieredzi, lai mums te ar priesteri Aivaru nav jābūt diviem eh, vien, vieniem pašiem. Un eh, jā, ja tev ir kādi jautājumi, komentāri, droši, droši uzdod arī tos un dalies ar savu eh, pieredzi. Pirms mēs turpinām, tad nolasīšu divas īziņas, ko mums ir atsūtījuši klausītāji un arī dosim vārdu mūsu zvanītājiem. Lūdzu, kas mums ir sazvanījis? Labdien! Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Raimonds no Jūrmālas. Prieks dzirdēt, jā. Raimond. Jā, paldies jums par, par šī rīta katehēzi. Es tomēr gribu dalīties savās pārdomās, cik tomēr Dievs, jā, kurš ir radījis debesis un zemi, kurš ir visvarens, cik viņš ir tomēr ar cieņpilnu attieksmi pret mazu meiteni, ja 14 gadīgu, kā priesters teica, varētu būt apmēram. Jo eņģelis pasludina, viņš pasludina, ka tu ieņemsi un dzemdēsi. Bet Marija tomēr uh, saka, bet kā tas notiks, jo es vīra nezinu. Un tad tomēr tas eņģelis paskaidro, kā tas būs, ka svētais gars nāks un apēnos un, uh, <clears throat> un viņa ieņems un dzemdēs. Un pēc tam, lai varbūt tās pat uh, Marijai būtu nu, vēl nedaudz skaidrāk, viņa pat Eh, viņš pat dod mm, šo te informāciju par Elizabeti, par viņas radinieci, kura eh, skaitījās kā neauglīga lielā, nu, jā, un, un tagad viņai ir sestajā mēnesī. Tomēr eh, tas ir tāds, nu, sievietē tas ir ļoti, <laughs> meitenei tas ir ļoti svarīgi, bet, nu, paskaidro ar tādu lielu maigumu un, un, un, un, un kā saka, tomēr mazliet izskaidro, un tad jau Marija saka šos savus vārdus, jā, lūkas esmu kunga kalpona, lai man notiek pēc tava vārda. Tomēr cik brīnišķīgi tāds liels maigums no dieva puses un, un cieņpilna attieksme, uh, lai, lai jau mēs katrs viens pret otru tādu cieņu izjūtam cilvēks pret cilvēku. Paldies jums! Paldies, eh, Raimond, par tavu eh, dalīšanos, un eh, es domāju, jā, ka tas Tas arī ir tāda svarīga refleksija, pa, kam tu aicini pievērst uzmanību. Vēl eh, mums Ilze raksta, labdien, es uzskatu, ka eitanāzija arī ir grēks, jo dzīvību mums ir devis Dievs, un tikai viņš var to arī atņemt, kaut arī ir sāpes, tās tad arī ir jāpacieš. Jā, Priec Raivar, tu minēji, ka šodien ir eh, starptautiskā nedzimušo bērnu diena, bet droši vien, ka uh, runājot par eh, Jēzus iemiesošanos, mēs varam runāt par jebkuru eh, dzīvību un arī šiem bioētikas jautājumiem, kas skar arī eitanāziju. Nu jā, jo dzīvība ir neaizskaram no ieņemšanas brīža līdz pat dabiskai nāvei. Eitanāzija tā jau ir um, tā kā pašnāvība, tā kā slepkavība, tā nav dabiska nāve. Jā, tad uh, Šī diena ir eh, arī diena, kad eh, cilvēki var eh, sal, uzņemties tādu garīgu adopciju. Varbūt var mums pastāstīt, kas tā ir par akciju un kā tas notiek. Jā, tu jautāji, ar ko šie svētki asociējas cilvēkiem, un man šie svētki pēdējos gados asociējas tieši ar garīgu adopciju. Jo mm, šajā dienā ir tradīcija, ka cilvēkiem ir iespēja dievkalpojuma laikā vai privāti salikt garīgās adopcijas solījumu. Tas ir svēts solījums, ka cilvēks var uzņemties deviņus mēnešus katru dienu, lūgties vienu rožu kroņa noslēpumu, plus vienu tādu īpašu lūgšanu, plus kādu papildus apņemšanos nodomā par kādu viņam nezināmu ieņemtu bērnu, kura dzīvībai draud briesmas. Un, uh, <clears throat> ja šodien uzņemās šo apņemšanos, šī lūkšana tā tad ilgs līdz Ziemassvētkiem, kad šis nezin, nezināmais bērns kaut kur pasaulē piedzimst. Man bija tāds e, interesants gadījums, ka es arī pagājušajā gadā 25. uzņēmos šo garīgo adapciju, un tad ap e, Ziemassvētku laiku mana māsas dēlam iedzima viņa pirmais bērns, tas ir meita, viņa ģimenē, un uh, tad es redzēju tādu kopsakarību arī, ka nezinu, par kuru bērnu es lūdzās, lūdzot uh, ģimeni ienāca manā uh, tuvinieka ģimenes bērns mazais. Skaidrs, tad, ja cilvēki, kas, kurus uzrunā varbūt šobrīd sirdī, nu, arī lūgties katru dienu kādu noslēpumu par nedzimušu bērnu, kur viņi, viņi paši var to vienkārši sākt darīt, vai viņiem ir kaut kur jāpiesakās, tur ir vēl kādas speciālas lūkšanas, kā? Lai pieteiktos uz garīgo adopciju, to var, kā jau teicu, izdarīt individuāli, bet var arī darīt dievkalpojumā. Šodien tāds dievkalpojums būs Alberta baznīcā arī sešos vakarā. Lielais konsekrācijas akts. Būs arī trīsvienības baznīcā šodien sešos vakarā, 12. dienā misē, garīga adapcija mm, noteikti arī citur kaut kur Latvijā. Skaidrs, paldies par šo atbildi. Mums ir arī vēl kāds eh, zvanītājs, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Lai jūs slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžam slavēts. Regina no Jaunpievalgas. Prieks dzirdēt, Man ir Regina. tāds jautājums par šodienu, kā svētku dienu. Nu, ja tā, ka priesteri teica, nav tāda svētku diena, kā svētdienai pielīdzināts, gribēju zināt, vai arī kādi darbiņi, nu, tādi, kas uh, attiecās uz darba dienu, vai šodien ir darāmi, jeb tā ir svinama, un tādi, nu, nu piemēram, kaut vai istabas uzkopšana, vai tur, nu, vēl kā tomātu sēšana, vai kaut kas tāds. Vai tā ir atļauta šodien? Ja, Priester Aivar, tad kā ir ar to svētdienas un svētku statusu? Varam šodien strādāt, nevaram strādāt? par cik šai dienai nav desmit obligāto svētku dienu statusa, tad varam strādāt. Mm -hmm. Skaidrs. Kā ir ar, starp citu, šie svētki iekrīt piekdienā? Tie nav obligāti svinami svētki, jo, piemēram, ja, nezinu, tie paši Ziemassvētki vai, vai svētā Jāzepa diena vai, piemēram, Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kas ir arī obligāti svinami svētki, tad mēs piekdienā varam arī ēst gaļas ēdienus. Kā ir šodien? Nu, vietējā baznīca pat var, ja iekrīt valsts svētki, kaut kāda noteikta gavēņa atturība no gaļas atceļās. Tāpēc vēl jau vairāk arī mūsu lokālā baznīca 25. martā ir noteikusi, ka nav saistoša atturība no gaļas. Arī neskatoties uz to, ka šodien ir gavēņa laiks, tad mēs varam svinēt šos svētkus un klāt galdus saviem tuvajiem mīļajiem un paši sev mums, protams, nav pienākums ēst gaļu. <laughs> bet, bet ir atļauts, skaidrs. Jā, mums ir, nav zvanītājs, nav sagaidījis. Ehm, jā, paldies visiem, kuri iesaistāties eh, aktīvi eh, šajā raidījumā zvanat, eh, rakstat īziņas. Ja jūs zvanat uz ēteru, droši nekautrējieties to darīt. Mēs priecājamies dzirdēt jūsu balsis, un ja jūs dzirdat klausulē ēteru, tas nozīmē, ka jums arī tiks dots vārds, tāpēc nenolieciet klausuli jums uzreiz eh, neļauj runāt, tad eh, telefona numurs, uz kuru jūs varat zvanīt, ir 67 969 131, un paldies, ka uzņemat ēterā priesteri Aivaru un eh, šādi viesmīlīgi sagaidat viņu ar saviem zvaniem. Tad dodam vārdu nākamajam zvanītājiem. Lūdzu, kas mums ir sazvanījis? Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es gribu pateikties priesterim Līčim par viņa skaistajām rīta misēm E, par viņa skaisto dziedāšanu ar, ar, ar, ar to ērkalnieci vai kas, kas ar viņam līdzās dzied. Un viņas predikis ir skaisti ir un e, liels, liels viņam paldies par to. Paldies. Šodien arī es noklausījos, nu pilnīgi ļoti skaisti. Lai Dievs viņu sargā, dod viņam veselību un, e, un kalpot, kalpot, kalpot ilgi, ilgi Dieva drogā ar Dievu un paldies! Paldies, Marcīna! Paldies, lai Dievs jūs svētī! Jā, paldies, Priester Aivar, par tavu, tavu kalpošanu katedrālē un ka varam translēt šīs svētās mises. Vēl šīs dienas svētku kontekstā mums Sandra raksta. No šīs dienas var mācīties pazemību, pacietību un paļāvību, jo Marija apzinājās, uz ko iet, bet 30 gadus Jēzus publiski nedarīja savus darbus. Un tad paļauties un uzticēties Dieva plānam, nešaubīties. Jā, tas noteikti bija izaicinājums eh, Marijai, ja ehm, aņģelis apsola, ka viņa ieņems un dzemdēs Dieva dēlu, kurš eh, pestīs Izrēli, bet viņš tur tāpat kā tēvs tēš kokus un, un eh, skrūvē galdus un krēslus un ko tik citu nedara. Tad jautājums, vai tā ir tā Dieva valstība, ko eņģelis viņai apsolīja, tā kā tiešām pacietība ir, uh, ir arī lieta, ko mēs varam mācīties no Marijas. Vēl? Jā, te gribu piebilst to, Doši. ka uh, mēs esam tik bieži dzirdējuši šo stāstu par Mariju, par Pietu, un tas mums ir tā kaut kā ikonizējies, bet īstenībā tā bija uh, skaudra uh, eksistenciāla realitāte. Tas bija notikums, kad uh, jauna sieviete, meitene, jaunava kļuva par grūtnieci ar visu no tām izrietošajām sekām. Jā, vēl kāds. Eh, viņai vajadzēja paļāvību. Vēl kāds klausītājs mums raksta, man interesē programma šīs dienas 24 stundas eh, kungam akcijai, tad jūs varat mūsu programmu atrast mūsu mājaslapā rml.lv tad būs raksts, kas saucās 24 stundas kungam. Un šovakar mēs sāksim šo programmu pulksten piecos, kur iesim garīgajā svētceļojumā uz Nācereti kopā ar Radio Marija pasaules ģimeni, līdzīgi kā mēs to darījām pagājušo mēnesi. Lurdā šogad mēs būsim Nāceretē, tātad vietā, kur Eņģelis apmeklēja visvētāko jaunavu Mariju. Tad pulkste, mēs kopā lūksimies rožakroni šajā svētvietā, tad aicinām būt vienotiem ar Radio Mariju Latvijā un visā pasaulē. Tad pulkstens sešos svinēsim svēto misi Rīgas svētā Alberta katoļu draudzē, kur to svinēs metropolīts arhibīskaps Bigņevs Stankevičs, un pēc tās tad sekos arī konsekrācija Eh, Krievijas un Ukrainas konsekrācija Marijas bezvainīgajai sirdī. Tad pēc šīs svētās mises uzreiz slēgsimies klāt Vatikānam, eh, no kura tad translēsim pāvesta Franciska vadīto gandarīšanas eh, liturģiju, arī pēc kuras sekos tad šo abu zemju konsekrācija, tad pēc tam mēs pieslēgsimies Eh, Liepājai, kur eh, varēsim pārdomāt eh, svētos rakstus, uz kuriem tad arī ir balstīta šī gada moto, jo tā ir tas ir, eh, moto ir viņā ir piedošana, un tas nāk no kolosiešu vēstules pirmās nodaļas, tad um, arī uh, eh, liepainieki pārdomās šo nodaļu, lūksimies kompletoriju, būs laiks arī sarunām, liecībām, aicinam tevi klausītāji, tad zvanīt uz ēteru un dalīties ar, ar to, kā tu esi piedzīvojis Dieva klātbūtni, būs meditācijas, slavēšana, pielūksme, Eh, tāpat arī visu nakti būs iespējams lūgties, eh, slavēt kopā ar mūsu brīvprātīgajiem, kas šeit būs ēterā, gandrīz visu, visu cauru nakti, un tad jau no rīta, kā ierasts, eh, sešos no rīta rūgtās asaras, laudes, septiņos rožu kronis, astoņos svētā mise, ziņas, tad deviņos mēs kopā ar māsu Meinardu pārunāsim, kas ir sirdsapziņas izmeklēšana, jo Akcija 24 stundas kungam mudina uz atgriešanos, uz grēksūdzi un uz pielūksmi. Tās ir tās divas galvenās lietas, kuras pāvis Francisks vēlējās, lai mēs realizējam šajā akcijā, tāpēc runāsim par sirdsapziņas izmeklēšanu, par to, kā gatavoties um, grēksūdzēji. Tad uh, pulksten desmitos pēc gavēņa kalendāra būs iespēja uh, nu, sekot līdzi tādai vadītai sirdsapziņas izmeklēšanai, ko mums vadīs māsa Meinarda. Rīt pulksten 11. aicinu tevi, klausītāji, dalīties ar savu pieredzi ar grēksūdzi. Tava pieredze, kā tu esi piedzīvojis grēksūdzi, varbūt, ka ļoti negribējās kādreiz iet, vai varbūt tieši otrādi tu eji ļoti regulāri un tev tas kā palīdz, tad tu var savu pieredzi, vari iedrošināt arī kādu citu klausītāju saņemties, aiziet uz grēksūdzi. Tad pulksten 12. lūksimies kunga eņģeli un dienas vidus lūkšanu, un pēc tam būs krustaceļš, ko vadīs bērni, un tad pulksten vienos turpināsim ar slavēšanu un pateicību, pulksten divos lasīsim atkal šo vēstuli kolosiešiem, varēsim dalīties šeit ēterā, Tad pēc tam pulksteņu četros būs arī iespēja uzticēt savus nodomus, un šeit būs cilvēki, kas aizlūks jūsu, jūsu nodomos. Bet jā, tad vēl turpinot šo sarunu, Jolanta mums raksta, labdien, šī ir mana pirmā reize svinot šos svētkus kā katolei, un interesanti, ka tieši gaidu savu pirmo bērniņu. Tā kā Jolanta, paldies tev par tavu dalīšanos un lai tad arī labi veicās ar ar eh, grūtniecību un sagaidīt pirmo mazuli pasaulē. Savukārt Marija mums raksta, man vairāk šī diena ir kā sēru diena sakarā ar deportāciju uz Sibīriju 1949. gadā. Tika izvesta mana vecmāmas ģimene, tāpēc no bērnības palikuši atmiņā sēru noskaņas koncerti baznīcā šajā dienā. Tā īsti kā svētkus vēl nespēju šo dienu apzināties. Nu jā, Marija, eh, es domāju, ka pieminot arī visus deportāciju aizsūtītos, mēs varam vēlreiz novērtēt eh, to nozīmi, kuru minēja eh, šiem svētkiem priesteris Aivars par dzīvības nozīmi. Un ka mēs eh, paši prastu ar cieņu izturēties pret katru cilvēku, katru dzīvību, ko mēs sastopam savā dzīvē. Un tāpēc arī tad šie svētki var būt ļoti, ļoti piemēroti patiesībā arī pārdomājot šos traģiskos notikumus no mūsu vēstures, lai mēs paši eh, spētu eh, novērtēt eh, dzīvības vērtību. Bet priestara Aivar, jā, tad dažos vārdos šodien mēs uzsāksim svinēt akciju 24 stundas kungam. Varbūt tu vari arī vēl padalīties ar mūsu klausītājiem, kam, kāpēc šāda akcija vispār ir, ko pāves vēlas mums ar to pateikt un kā mēs tajā varam iesaistīties šī akcija ir kā tāda sastāvdaļa kavēņa, jo kavēni ir trīs pilāri - lūkšana, gavēnis un labie darbi. Un caur šo akciju 24 stundas kungam mēs varam vismaz divus izpildīt - lūkšanu un askēzi, jeb atturību, jeb gavēni. Un pāvests, kad viņš pirms um, astoņiem gadiem iebidi, iedibināja šo iniciatīvu, viņa galvenais uzsvars bija um, pievērst uzmanību uh, grēksūdzes sakramentam, eukaristiskai adorācijai, kā tādu līdzeklim, lai cilvēks varētu atjaunoties garīgi, lai viņš varētu atgriezties pie Dieva Tas ir eh, arī šodienas svētku kontekstā, kā jāvārds dievam. Jo ik reiz, kad cilvēks uh, nožēlo grēkus, arī sakramentāli viņš saka, jā, dievam. Un kad cilvēks uh, pavada laiku evaharistiskās adorācijas Jēzus priekšā, tad viņš, viņš kļūst dzirdīgs pret dievu Viņš var uh, sadzirdēt, ko īsti Dievs grib no viņa. Kā tas savādāk viņš var atbildēt, ja vispār nedzird Dievu. Jā, un arī tad šajā dienā pāvests aicina baznīcās, baznīcas turēt vaļā, visu šo nakti un arī tad nākamo dienu līdz pulksten pieciem. Īpaši viņš aicina tad, nu, ne visas baznīcas to var darīt, tad vismaz katedrālēs tiek nodrošināta šī adorācija un visas nakts garumā un arī iespēja doties uz grēksūdzi. Mēs varam, varam tādā veidā arī evanģelizēt savus nu, pilsētas vietējos iedzīvotājus, ka lūk, baznīca ir atvērta un jūs varat tajā droši, droši nākt iekšā un būt Dieva klātbūtnē, vienkārši sastapties ar Kristu. Un ir arī gana daudz liecības par to, kā cilvēki sastop, sastop kungu piedzīvo atgriešanos vienkārši tāpēc, ka ir bijusi atvērta baznīca, ka viņi var būt Dieva klātbūtnē. Bet dodam vēl vārdu kādam mūsu zvanītājiem, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Lai slavēts kungs, Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Mans vārds ir Tekla. Es jums gribēju arī piezvanīt šajā dienā. Es atcerējos to, ka te šeit runājat par to, uh, Eh, strādāšanu, es biju nu, jau tāda varbūt mans meitene, ka, ka man vecmāmiņa stāstīja. Es jau pat arī atcerējos vēl mazliet to izvešanas dienu. Viņa teica, šī dienā putniņš nevelk perēkli, bet kas notiek, kas, nu, kas notika. Nu, tas tā tāds arī, kā saka, drūm, nu, šī drūmajā dienā. Bet man gribējās pastāstīt par tādu vienu jauku lietu šī dienā, ar ko man viņa saistās. Viņa man saistās ar vienu mākslinieku ģimeni, kas e, brau, beidzot mākslas akadēmiju. Vīrs bija izvēlējies savam diplomu darbam e, tieši šīs dienas tēmu. Mākslas darba nosaukums bija pasludināšana. Viņš bija izvēlējies kā uh, Mariju savu sievu, kuru tajā laikā nu, nu pat, nu pat gaidīja arī bērniņu. Un eņģelis bija viens no viņa kursa biedriem, un man bija iespēja arī diezgan daudz būt klāt un nu, skatīties, kad, kad tā glezna tika jau pabeigta. Uh, izmērs diezgan liels, bet mākslas akadēmija viņa stāvēja nesnošanas laikā un tā biežāk iegriezos paskatīties. Un es domāju, cik ļoti tiešām šis vārds pazemība, kā šim māksliniekam ir izdevies panākt to Marijas tēlu, nu, caur savu, protams, eh, es, eh, kas saka, šīs mm, at, atpazīstu skatā, nu, uh, E, aigu, bet e, nu, tik ļoti pazemīgs, cik ļoti varbūt mazliet viņa arī satrauc tas skats. Un, un tad, kad šī diena tuvojas, tad mums e, nu, vienmēr apsveic viņu šajā dienā. Un arī viņi visi, nu, viņi kopā arī, at, nu, kā saka, priecājās par šo dienu, tāpēc, kad arī uh, Viņi visi ir ļoti, kā saka, ticības saistīti, dzīvi saistīti ticība savā tādā lielā izpratnē. Un, un tad e, vienmēr, e, nu, pulcēji, nu, viņi sanāk un skatās e, un atcerās, un, nu, un tas taps bija ļoti skaisti, nu, nu ļoti veiksmīgi novērtēts. Tā kā man viena, teiksim, kā kā tāda saistās, bet es viņu nu jau 15 gadus, tas ir atpakaļ, e, vienmēr nosājās priekšā šī, šī skaistā glēzna. Mm. Tā kā, jā, nu man gribējās pastāstīt, ka ļaudis arī atrod tādu dziļu saikni arī savā tiešajā darbā un kas var uh, visiem dot tādu skaistumu un, kas saka, tādu dziļu pārliecību. Paldies, ka uzklausījāt. Paldies, Teklajā, par jūsu dalīšanos un jūsu liecību. Tad mums jau, jā, laiks noslēgt, noslēgt šo sarunu. Paldies, priesteri Aivar, ka varēja būt kopā ar mums un parunāt gan par šiem svētkiem, gan par akciju 24 stundas kungam. Paldies jums visiem! Paldies arī visiem klausītājiem, kuri aktīvi iesaistījāties, dalījāties ar savu pieredzi, ar saviem jautājumiem, ar savām pārdomām. Tad um, jāatgādina, ka šajā akcijā 24 stundas kungam izmantosim iespēju piedalīties adorācijā, pielūgt visvētāko sakramentu, vienkārši būt viņa klātbūtnēm, ļaut uh, Dievam mūs uh, uzrunāt, un tāpat arī izmantosim tad uh, iespēju apmeklēt grēksūdzi. Un pat ja tavā draudzē nekas nenotiek, tu vari tāpat pieteikties pie savas uh, draudzes prāvest un teikt, ka klau, šajās dienās pāvests aicina mūs izmantot iespēju izsūdzēt grēkus, es to gribētu izdarīt un sarunāt tad individuālu tikšanos ar savu prāvestu. Šī akcija notiek kopš 2014. gada, pirms gavēņa 4. svētdienas. Tātad gavēņa 3. nedēļas beigās, naktī no piekdienas uz sestdienu, parasti tā sākās tātad 5. vakarā un beidzas sestdienas 5. vakarā, un akcija domāta, lai mēs tad pavadītu laiku lūkšanā, nožēlotu grēkus, izsūdzētu grēkus, un tad ar tīrām sirdīm gatavotos kunga augšām celšanās svētkiem. Tagad noslēgsim katehēzi, atskaņošu eh, dziesmu, lai man notiek pēc tava prāta, kas bija pasaules jauniešu dienu Panamā 2019. Eh, gadā himna, un kur ir iedziedājusi Inese Šulženoka ar Jūri Vizbuli, un tad jau pulksten desmitos laiks gavēņa kalendāram, un pēc tam klausītāja rīta cēliens, kā ierasts tavās rokās, ceru uz tavu aktīvu dalību, es esmu šeit nākamo stundu, lai uzklausītu tevi, lai dotu tev iespēju izteikties, dalīties ar to, kā tev ir gājis, kā tu esi piedzīvojis Dievu eh, savā dzīvē, eh, kā tu, eh, kādi jautājumi tev rodās, ir radušies pa šo laiku, vai arī tad varbūt kādi tev ir ieteikumi attiecībā uz rādījām arī darbu, to visu, tad esmu gatavs uzklausīt nākamajā stundā.